här är Jenny och vänner. Jag sitter i en uh, liten loge i ett stort uh, komplex, nytt, uh, konstigt, stort hus mitt ute i ingenstans känns det som. Verkligen. <laughs> mitt emot mig så sitter Martin Zacharias. Zacharias är det bara nu, eller? Ja, -huh. som man vill, men absolut. Jag känner ju dig som Martin. Ja. ja, men det är många som gör. Ja, såklart. Ja. Hej, vad kul att du är med. Hej, det är helt fantastiskt. Va, va, va, va är, vad fan är vi? Vad är vi? Ja, bra fråga. Jag tycker det är sjukt att de har hittat liksom mer än bara en stor lagerlokal. Det är verkligen som ett, med liksom tillhörande annex och verkligen ett litet en liten ministad. Det, det, sker liksom en stor fest utanför. Här låter det lugnt och skönt i det här lilla rummet där vi sitter, men vi är alltså på The Green Room Project, eh, en eh, megafest. Mega du ska snart spela live. Ja. Och efter det så ska jag spela skivor. Ah, Vilken Är du stressad? Ja, jag är lite stressad, men mm. Eh, jag tänker att det måste vara mycket läskigare för dig. Ja, jag är så stressad. <laughs> Hur ska det gå? Det här är liksom din andra, ah. din andra stora spelning med nya plattan. Ja, eh, den förra tyckte jag gick bra, eller himla grymt. Men nu vet jag inte alls för nu, vi soundcheckade och allt var ingenting funkar. <laughs> Hjälp! Får, <laughs> ja, jag tänkte springa ut sen och försöka få något att funka. N när folk uh, lyssnar på det här så har du liksom redan, då är ju spelningen över och allting. Men det kommer ju, det kommer ju gå bra. Ja, det hoppas jag, jag, verkligen. Ja, det blir liksom, jag, det, det är en sjuk grej. Jag tycker att det blir nervösare och nervösare hela tiden. Mm. Jag har gjort det här live-gamet så himla länge, men det blir liksom det blir mer på riktigt hela tiden. Det ska bli sjukt kul att se. Jag kommer stå ja, liksom lite i kulisserna och kolla. Ja, mäktigt. Uh, ja, som sagt, vi är på någonting som heter Nobelberget, en stor hangar typ, där det snart är fest. Vi ska skynda oss att spela in det här avsnittet. Ja, vi, ska, eller, <laughs> vi, ska vi ska liksom- stressprata nu. <laughs> Korta låtar. Ja, verkligen. Uh, det är väl lika bra att köra igång. Du ska få, du ska få spela några låtar som du gillar just nu. Uh, jag och Peter som är producent för den här podden har valt ett gäng låtar som vi lyssnar på i veckan. Ja, vi börjar med någonting som jag tror att du kommer känna igen det här. Aha, för... Fast i lite annan, uh, lite annan kostym. Hur, hur, känns den här inledningen? Lite julig nästan. Det låter mäktigt. Ja, vi, uh, vi kör på. Det här ja. är ah. nog någonting som, som jag kommer spela sen efter din... Uh, ja, vad gig. roligt. Alltså, ja, du spelar bara introt nu. Ja, men nu är den igång. Vi pratar ah, mer okay, sen. Okej, grymt. Ah. Oh. <laughs> är det ny? Den är ny. Glass, nigga. Du känner igen det här va? Ja, ja. Men vad, vad fet den här var. Visst var den? Är det ni undrar det? Ja, och då sa jag ja. Den är, den, det. ja. inte splerans, splerans, men den Nej. är i alla fall från 2015. Eh, ja, vad eh, det, det här är alltså O.T. Genesis, ja, ja. Eh, eh, Coco. Så fet Eller låt. Eh, I'm in love with Coco, jag kommer aldrig ihåg vad den heter. Den men, heter bara Coco? Ja. det här är någon norsk dude som heter Tor Ljus, som är med i Rytmeklubben Aha, okay. som uh, har gjort en remix som han kallar för Coco Elated, Elated Edit. Ah. Den var nice. Lite en hetsig, liksom men... bootleg, inte en officiell? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Jag trodde först att det var liksom eh, RSB Remix. Aha, mm, ah. RSB, det är en, en, en, eh, legendarisk gammal klubb. Exakt. <laughs> som eh, jag var med och höll i och som du var på några gånger, eller hur? Massor. Jag Massor. kände att det var en institution. Fan vad fett. Ja. Det låter mysigt att höra det från dig tycker jag. Uh, jag tänkte att du skulle gilla den här. Vi, vi ska spela ditt första låtval. Okej, okay, grymt. Uh, Rich Boy. Fett. Det är också en sån här gammal låt som vi har lyssnat på på klubben. Ute. Eller inte, inte låten, men Artist en du, i alla fall. dude. Ah, eller? ah. <laughs> uh, låten känns ny. Låten är ju jätte, jätteny. Uh, varför har du valt det här? Um, ehm, I men jag, um, jag liksom letade igenom uh, den nyaste musiken. Mm. Uh, och det här var den, en av de fetaste låtarna som liksom har kommit den närmsta tiden. Mm. Eh, men bara en, en fet låt. Jag fick bra, bra vibb liksom. Lyssna. Ja, det här, det här är liksom... Det här är du. Eller? Ja. <laughs> typiskt, typiskt. Exakt så. drink, mix it up. I out like I'm King Tut. Antique whip with the white guts. Sit so low with the wheels tucked. Smoked out with them doors shut. X-rated, to uncut with that face down and her ass up. Cashing out with no receipt. MOB, I rep the street. What I do, they can't believe. Put my name in history. TMV, VIP, can't wait until my nephew free. Doing 25 behind the wall, living it life through me. Bama boy, I rep state. Fuck who talking, let them hate. Drop that heat, don't make them wait. Right on time, never late. Get that cake up every day. Touchdown when I run the play. Hard time come, gotta make a way. Bow my head every night and pray. on my bird, paradise on earth. It feels like paradise, like paradise. on my bird place on earth. It feels like paradise, paradise. Candy on my bird, paradise on earth. It feels like paradise, paradise. Candy on my bird, paradise on earth. It feels like paradise, paradise. Hey, and fly like so I keep a bad bitch with me. I'm getting money, so I keep an extra clip with me. Wide frame, big block, it's a dog in it. 150 on the slab, it's a hunk in it pipe down, crunch time, nigga, pipe down. I got my dogs in your yard, we can scratch now. Seven shivers back to back, that's a bloodline. Grown boy till I die, bitch, I got mine. Penthouse city view, I spent 10 on it. Platinum chain with the piece, I spent 10 on it. Farragona Louis Fendi when I step out. 20 ballers with this fuck, we bout to max out. Candy on my bird, paradise on earth. It feels like paradise, paradise. Candy on my bird, paradise on earth. It feels like paradise, paradise. Candy on my bird, paradise on earth. It feels like paradise. Throw Some D's heter ju den där gamla låten som man lyssnade på på klubben för en massa år sedan. Ja, visst gjorde den det? Rich, uh, Rich Kid heter han. Nej, Rich, Rich Boy. Boy. Rich Boy. Det här är Rich Boy och det var Rich Boy som gjorde den. Uh, men den här låten heter Paradise. Uh. det var Lil Heck och någon annan dude som heter Deb som Not gästar. Yeah. men vi pratade lite om introt, att det var någonting som lät väldigt mycket Zacharias. hur ska man... Äh, men lite länge sedan man ändå hörde det där lite eurodisco-feta, eller? Ja, precis. Jag blev glad Det var nästan lite mayhem Ja, eller hur? Ja. Alice DJ. <laughs> Alice DJ, ja, nej, men det är fan, det är peppat tycker jag. Alltså. Mm. The Revival. Vad, vad, vad, brukar du lyssna efter när du ska leta så här, ny rap på internet? Eh, nej, men jag letar, alltså, eller så alltid ser bara liksom om det är känsla i låten. Mm. Alltså det är alltid bara det. Och ibland så fastnar inte saker på, på en gång. Och sådär. Jag tycker just rap tycker jag är kul att få upptäcka på klubb också. Mm. Att så här, höra den i ett visst tillstånd eh, ute. Liksom. Har, du no har du någon låt på sistone som du har så här, hört på klubben och bara wow, vad är detta? Jag måste kolla upp det. Eh, Ja, ganska många. Jag är så dålig på att komma ihåg titlar. Men ibland så, så här, jag var, hörde liksom bra Shazam-kväll häromkvällen när det spelades sjukt mycket bra. Var var du då någonstans? Um, vad fan var jag? Uh, <laughs> vi, vet, vi, vet inte vad vi är nu. Ja. Vi vet inte vad vi var. Jag, jag tror att det var på Brillo faktiskt som det spelades massa, massa bra låtar som var såhär, det här, vet, det här är inte... Och det är så eh, härlig känsla när man ja, hör det... sånt som man inte känner igen men som man gillar. Eller hur? Det är cool. faktiskt hur roligt som helst. Uh, vi ska spela en... Eh, jag, jag har tagit med mig mycket remixer idag. Ja, uh, det här är en choppad och screwad version av en låt mm. som kom förra året Eh, det är Little, Little Dragon. Eh, och jag tror att eh, du har någon slags relation till den här duden som man hör här på, okay. i början. Jag ska se om du känner igen honom. Ah, ja, ja. Chopped up and I What? I promise you all over the world. They stand chopped up and I slapped up. matter where you from. From your city to my town, this has going down. DJ Candlestick. visst är den magisk? Ja, helt, helt, helt grym. Jag har fastnat helt i, oj, fastnat helt i hypnos här borta. Perfekt att höra nu när man vill liksom stressa ner inför spelningar och allt. Ja, men uh, vem var den där duden som man hörde i början med den där superbasiga eh, uh, rösten? O.J. Ronsi antar jag. Vem är det? Uh, Ja, vem är det? Uh... <laughs> Svår fråga kanske. Ja. Det, det, här, det här har jag liksom svarat på massa gånger, så jag borde kunna hela liksom, <laughs> Nej, Gud, hans skivbolag och eh, hela grejen. Men eh, en, en legend inom södern rap liksom. Och han eh, remixade och Lorens låt. En av Loren, och Lorens låtar från, från förra plattan. Molnen. Sjukt oväntad. Molnan. Mm. <laughs> Shout out to Sweden. Det finns faktiskt ett eh, gammalt Jenny och vänner avsnitt när Lorentz får snacka om just den eh, ah. Det kan man leta upp någonstans på Soundcloud eller så. Do eller iTunes. Uh, ah, nej, men det här var ju, hade han ju tagit sig an um, Little Dragon, mm. uh, låten Let Go. Och, Superfett verkligen. Ja, ah, men visst var det bra. Uh, mm. Han har liksom remixat hela jag har shoppat och skorat hela deras album från förra året. Ah, nej, vad grymt. Så det finns massa, massa bra låtar um, som liksom blir mycket, mycket långsammare och ah, basigare och lite ehm, hackigare. Vad, men vad tycker du händer när, någon, när man gör så här med musik? Um, ja, men jag tycker att det är så häftig effekt för att helt plötsligt, det är som att man, man, man har liksom testat att göra de där grejerna och så, men så glömmer man bort hur, vilken effekt det har. Och det är så här, bara häromdagen så gjorde vi det med någon liksom, låt som jag hade gjort, eller vad det var. Mm. Och man bara liksom såhär, fan, varför låter inte allt så här? Alltså, det är ofta man får den effekten. Det tycker jag är så coolt av musik, när man hållit på och liksom konsumerat så mycket musik och gjort så mycket musik. Eh, och så liksom blir man ändå så chockad när det bara så här, men fan shit vad fett det här ja. blev. <laughs> Liksom. Och det är ju grymt. Det är, det är, det är mäktigt jag vill ju alltid att all musik ska låta lite långsammare. Ja, ja. <laughs> ja men absolut. Alltså, nej, men du vet, man, man, liksom, man, man, man glömmer ofta bort liksom att så här, ja men du vet, bara för att man inte gör det, tills du vet, någon bara halverar tempot eller dubblar mm. det och så blir det skitkul. Ja. Uh, vi ska gå vidare till en annan låt som var värsta skrällen på internet. Uh, tre världsstjärnor på en och ah, samma. Uh, vet du vad det är vi ska spela? Det är ju, det, det är ditt val. Definitivt. <laughs> typ en vecka gammal. Ja. ja. Uh, varför har du plockat med dig den här låten som vi ska göra? Uh, ja, men för att den känns liksom um, lite, lite speciell. Jag tycker att den låten skapar debatt. Mm. Eh, det är liksom en oväntad Kanye-låt och allt Kanye gör precis just nu är ju som vanligt att folk blir förvånade. Men nu är det kanske på ett lite annat sätt. Och jag tycker att det är supercoolt det han gör. Så jag vill gärna prata massor om det och jag tycker att det här är en asfet låt framförallt. Taken for weakness. Now I'm four, five seconds from wildin'. And we got three more days till Friday. I'm just trying to make it. an optimist. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about four or five seconds from wildin'. And we got three more days till Friday. I'm trying to jail tonight. Promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride. But that just ain't up for sale. See, all of my kindness mm-hmm, is taken for weakness. Now I'm four or five seconds from wildin'. Dance to Friday. <laughs> Tack. Tack för att du bara fångade min... Eh... Alltså, är, det, är det här verkligen bra, Martin? Ja, alltså. Du märker ju turn-upen här inne. Det är det jag känner, som jag var inne på när du var tyst. Mm. Uh, det, här, det här tycker jag är, är turn-up. På riktigt? Ja, men det, är så här, det är liksom akustisk gitarr, det är det en gammal Beatles-gubbe. Det, är det, och, men det är det som är grejen. Det är det, som det är, ja, men det är för att det är det mest fel att göra på något sätt. För mm. att det någonstans är förbjudet. Och jag tycker att det, det, det är så peppat. Sen är det så här, sjukt bra. En lägereldslåt liksom. Nej, men det är det, är inte, det, är det inte är. Alltså, jag hatar lägerelslåtar. Vad är det här, då? Vad det, här är något annat. Det här, det här är liksom... Det här, det här är... Jag tror att du vet, det kommer bara... <laughs> Det, det, här är inte det. Det här är... Det här är på klubben för mig. Jag känner så här, det här är... Vad då för klubb? Nej men alltså någonstans så här, alltså... Det behövs. De här låtarna behövs. Det är liksom... Det är lite som den Bound to”, liksom. På något sätt ändå. Mm. Alltså, det är en Alltså de, det är nästan de fetaste låtarna på klubben. Det är inte liksom, uh, jag, jag, gillar allt den men, andra men klubb, klubbmusiken. Men, men när ska man spela den här på klubben? Som sista låt, typ? Ja, 2.30. Om stället är öppet till 3. 2.30? Nej, det blir ju helt fel. Tycker du? Varför då? Mitt i allt, alltså, jag, jag lovar, jag lovar om av, du spelar den så kommer jag backa upp dig och jag kommer se till att alla oh, liksom... Nej, nej, nej, nej. nej. Okej, om man spelar den här, då måste man typ spela den här efteråt, tror jag, som vi kör igång nu. Eller vad tror du? Man behöver någonting som plockar upp det. Mm. And I stand for the shit. A bitch nigga try me. I've been paying for the shit. Goddamn, man, I stand for me. fet för att man, nu är vi i party mode och eh, ja. ska snart ut på klubben när det är typ så 5000 pass i den här sjuka lokalen. Men den är ju galen också. Det är ju som en konstig megamix. Eh, megamix remix. Ja. <laughs> det, det, är bra att du har så här megamix remix-låtar som är klubbiga och feta när jag kommer med massa lägereldsballader. Exakt. Eller? Det är bra. Vi är bra, väger upp varandra. Men det här är ju alltså Stand For, eh, en låt som, eh, en av, en av de bästa låtarna för förra året tycker jag, Ty Dolla Sign. Eh, är det DJ Mustard som har gjort en remix. Fast jag tänker att så här, det här är inte DJ Mustard, det här är ju alla hans protegéer som har liksom fått göra en bit var. Tänker du så? Ja, det här är någon, någon, någon, någon liten praktikant har fått göra så här trap-sektionen liksom, och någon annan har fått liksom härma hans vanliga liksom svängiga stil. Så kanske det. Och så har någon fått göra ett stick. Det måste vara så tråkigt för producenter när de kommer till den nivån att för det, det, är ju liksom... Att man bara det är att göra musiken som är belöningen någonstans. Ja, men, precis. Liksom. Eh, men, men på tal om Ty, eh, mm. Dollar Sign, han, har inte han varit med och gjort den där Rihanna och Kanye-låten? Alltså, oh, backing vocals. Han gör det på Kanye, Only One i alla fall, Kanye-singeln. Uh -huh. Han har gjort massa låtar med Kanye vet jag i alla fall. Aha, det var mer om uh, jag eh, visste. För uh -huh. det, vi glömde ju säga det innan, att det var ju Paul McCartney och Rihanna och Kanye yes. på den här uh, eh, gitarrfavoriten. Och Ty Dolla Sign har i alla fall varit med och gjort massa. Cool. Jag vet inte exakt vad det är. Han gör backing vocals och typ har varit med och du vet, skriver låtar tror jag. Mm. Han känns ju som en ganska douchey dude, men han har ju någonting. Liksom. Det är lite som Future. Att man, ja, han, man, man, man såhär, ah, han verkar asjobbig att hänga med, men eh, han är, eh, shit, han är vilket otrolig, geni. Alltså. Ah, helt grym. Älskar de, det som kom förra året. Det är ju sällan det någon är så, det är så grymt. Liksom. Precis. Ja. På tal om genier, Eh, här, är, här är ju ett äkta, äkta, äkta geni som vi ska spela nu, som du har plockat med dig. En låt från hennes eh, senaste ah, album. Grymt, Uh, eh, Nicky. Ja. Man var tvung, jag var tvungen att jag var tvungen att med något med henne. Såklart. Ja, vi har liksom glömt att spela, vi har, eller vi har inte spelat så mycket från den, den skivan. Mm. Var, varför valde du just den här låten? Den kom, ju, den kom ju en period då liksom musik lite hamnar emellan på något mm. sätt eh, vet, precis efter årsbästa-listor. Så ja, blir precis. År. Så det blir lätt hänt att den här är ju från slutet av förra året, men känns ju ändå ny nu på något Så sätt. du är hemma under julhelgen och möter det här? Jag lyssnade på den här i, i, i bilen sist, nu på väg från jag spelade i Göteborg på den här Peter Guld efterfesten. Just så då så lyssnade jag igenom albumet. Jag hade inte hunnit göra det. Ofta tar det några veckor innan man har, jag har tid i alla fall att lyssna igenom. Mm. Så då hörde jag, och, och, det är perfekt för Nickis grejer är alltid helt bäst att lyssna på i bilen. Det är så atmosfäriskt och melodiskt och uff, hör hur fett det här är, hon är grym. Lyssna. Blood dripping out your arm on my Asian rubs. We was just planning a wedding, Caucasian doves. You was just telling your mans that you hate the clubs. Now we in the crying game, heart laced with slugs. Nu är det gitarr igen. Ja, <laughs> eller? Vad fan Martin? Exakt, vad är det som händer? Jag tror att jag, jag, tror att jag så kompenserar för alla uteblivna gitarrer under hela liksom, mitt liv. Och då måste man eh, liksom kvotera in dem ifall man bara har kört uh, syntiga beats? Nej, men jag tror att jag alltid tycker att det är roligt med andra saker. Sådär. Så att jag är från, jag är från syntiga beats. Så att då tycker jag att det är kul med liksom det just nu. Sen ja. så tycker jag att det kan ge, jag gillar till exempel här där det är syntiga basiga beats men det är någon form av kontrast. Liksom, ja, ja, men jag håller med verkligen. Och det är inte som att jag hatar alla gitarrer heller. Jo. Jag kan alla jo. <laughs> Nej, det är verkligen inte så. Det är inte så. Men uh, jag vill att, ja. så, som, som jag sa innan, om det är väldigt, väldigt långsamma låtar med någon ah. fin yogarocksgitarr. det tycker jag är fint. <laughs> den här, den här låten som alla, Nickes låt, eller alla ska jag verkligen säga, många av Nick, hon är grym. Det är hennes bästa, hon är så här, um, skapar verkligen sjukt mycket atmosfär. Det här är så här, vi hade en turnébil jag och Lorenz för två år sedan. Mm. Och då lyssnade vi mycket på Nickes förra platta. Och hade så stort glastak. Och det, är, jag vet inte, hennes, det är bra att åka billåtar och det är bra bra, bra bild. Alltså hon har ju så sjuk så range också. Ja. Alltså hon, från det här liksom stillsamma, superkänslosamma, svåra ämnen, party, låtar, jättemycket bas, hårda som fan eller mjuka. Alltså det känns som att hon kan göra allt, allt, men, mm. allt. Men det är sjukt skönt, för det är lite som så här med, med Drake också. Alltså, det är roligt att lyssna på många låtar i sträck med Nicki Minaj för att hon liksom inte bara väldigt emotional och sårbar. Hon, så här, sen går hon in och är sjukt liksom, tydlig och artikulerar rim och rappar på ett mm. intressant sätt så att man får punchlines och det blir kul att lyssna på. Det är bra, liksom, det kompletterar varandra bra för att man, man vill ha båda och. Jag, mm. vill, jag vill det i alla fall. Ja, verkligen. Eh, så det är mäktigt. Det är få som hanterar, eller det är väldigt få förunnat att kunna kunna ha både och. Liksom. Men det känns som att på något sjukt sätt så är hon ändå underskattad. Eller så här, hon får ändå inte tillräckligt mycket shine. Nej, alltså, alltså, e nej men egentligen så borde hon ju vara liksom, alltså, topp tre någonsin. Så tycker jag spontant, sa jag nu. Ja, <laughs> ja men ja. lite så. Ja, men verkligen. Och, och det tycker jag inte riktigt att hon får. Jag tror att det var lite så här oförtjänt när hon gjorde de här typ eh, låtarna som toppade europeiska mm. listor mm. och sånt. Det blev de där lite eh, euro Ja, men lite ED, mm. mitt, mitt favoritord, EDM-låtarna. Mm. <laughs> men hon kan ju det också liksom. Ja, ja, ja eh, verkl, verkligen. Hon är grym. Vi fortsätter med en annan låt. Ta ner det lite till igen. Uh, Travis Scott och Future. Ah, uh, fett, High Fashion. Har du hört den här? Nej, jag har inte. Grymt. Tryna snatch it. Fly flashing. Say I'm fashion. I'm high fashion. I'm on acid. I move like I'm on acid. I know I'm high fashion. I do it real drastic. I do it real drastic. Everything everlasting. Money stretched like elastic. Oh, oh, oh, oh. And I'm scrubbed with that plastic. And I'm scrubbed with that plastic. I love this music with a passion. Mason Margiela blunts, Louboutin double cups, designer drugs you get seamed up. If it tastes good, niggas rolling like rollers, my roll up and dun dun dun. Don't think that I had enough. Cause I been on the bench. Caught a coke model, that's a high fashion win. Spurgeon in the mall, got me spinning all my ends. Yeah, we made it to the hills now. Coke cost a couple bills now. Yeah, tell me how I feel now. Tired of motherfuckers wanna be trill. Yeah, down south to get real. Diamonds two stepping every time I crack the grill. Niggas still hating, hating niggas how I live. How they at me? It's how they at me. We see y'all. Trying to catch me. Trying to snatch it. We see y'all niggas. Fine flash. Say I'm fashion. Yeah. I'm high fashion. I'm on acid. I move like I'm on acid. I know I'm high fashion. I do it real drastic. I do it real drastic. Everything everlasting. Money stretched like elastic. Oh, oh, oh, oh. And I'm scrubbed with that plastic. And I'm scrubbed with that plastic. Flying flash. Flying flash. Flying flash. Uh, uh, uh, Ain't no recession, bitch. Ain't got collections, bitch. I don't respect the bitch. I might say for the bitch. And then go and fuck the bitch. I seen us a conscience. No devil inside me. And I'm trying to hide it. This link got me nauseous. But I keep on using it. I want so much bitch, And they say I'm abusing it. I went and tried to sit down with the coach and tell him I was using too much dope. The only way I tell him Vi har suttit och jobbat med modeveckan hela veckan ah. eh, på Rodeo. Ja, jag <laughs> det är därför man, måste, jag vet inte om det var därför som den här låten liksom trillade in i låtlistan. High Fashion ja, med ja, ja, Travis Scott det. och Future. Ah. Nej, grym. Lite såsig kanske, men eh, helt okej. Okay. Soft. Ganska soft. Uh, vi ska lyssna på någonting uh, ganska annorlunda som du har plockat med. Ja. Som har, eh, det är någon du känner? Nej? Jo. Ja, ja jag hade glömt. Det var bara en, alltså, vi sitter ju så mycket i, i studion, har så mycket låtar runt omkring oss. Det är det jag gör. Eller så här, eh, Vilka är vi? Ja, men jag och mina polare och de jag jobbar med, vi gör egen musik och våra polare gör musik. Och så bara hade jag den här framför mig när jag skulle välja låtar och så mm. hittade jag inte fyra bra låtar. Så då, <laughs> <laughs> så då, <laughs> Nej, inte så. Nej, jag skojar. Nej, men eh, jag, jag, bara, jag plockade med mig något som jag tyckte var fett i stunden. Så det blir kul att höra hur det låter nu. Det är, liksom, det, det är liksom inte klara saker. Det är bara demos jag hade framför mig. Vad, vad, är, det, vad är det vi ska lyssna på? Eh, ja, men lite polare från baseline-gänget liksom. Mm -hmm, mm -hmm. Du, du, vill inte avslöja vad de heter innan vi lyssnar, eller? Ja, eh, vi lyssnar först, så får vi se sen. Okej, okej. Spännande. Helt uh, Ja, jag är inte ens liksom färdigt. Och nu kör jag igång eh, samma låt igen. Ja, men det, vi, vi, testar, det vi testar den här istället. väldigt lite rap och sång på. Ja, men det var skönt tycker jag. Ja, så. V vad är det vi lyssnar på nu då? Eh, det är lite så odefinierat fortfarande, men liksom en av mängder av... Ja, man har, eller jag har alltid så här ett enormt bibliotek av musik. Eh, dels musik som jag själv gör och dels musik som liksom mina polare och folk involverade i ens movement gör. Mm. Liksom. Och så är det musik som oftast är det typ 49 eh, av 50 låtar hörs aldrig. Och det är på något sätt, jag känner att man ska börja bara ta fram dem i olika sammanhang, även fast de är oklara. Och, mm. så här. och nu bara hade jag den framför mig när jag skulle skicka låtar, så då, då följde den med. Det är en, liksom en baseline-demo bara. Vilka är det eh, då? Romantic Som... heter projektet. Jag får inte säga så mycket mer mm. än. Liksom. Det finns massa andra grejer. Det här var bara en, något som låg i en en, på en hårddisk. Poolside heter i alla fall spåret, ja. än så länge. Eh, det, det, kändes som att det var lite så här, hänga vid poolkanten-vibe. Längtar till sommaren. Det är en bra vibe. Nu försöker jag, Martin, så här, skaka ur de sista dropparna ur ja, en prosecco eh, Jag, jag försökte innan också. <laughs> som tur är, är den här inspelningen snart slut, så att vi kan liksom hämta mer dryck. Ja. Men uh, gud, vad, vad mysigt det har varit. Ja, men verkligen. Det är, bra häng. Det är lite liksom tråkigt att det är över på något sätt. Nu måste man gå in och fejsa den här spelningsverkligheten. Precis, för du ska ju upp på scen här ja. alldeles snart. Vad, hur, vad går genom skallen? Eh, att jag måste gå och kolla att saker funkar och sådär, för det funkade inte tidigare. Så det var autotunen äh. som var lite, lite ja, off. Dels det och lite så små saker, men, men det känns grymt. Alltså, det känns fantastiskt. Vi, jag hade så roligt sist. Det, liksom, det känns som att, eh, att, att, att, att, spela igen, man, jag glömmer lätt bort hur mycket det betyder under perioden när jag inte gör det. Mm. Det är verkligen så som att komma hem när jag börjar göra det. Så det känns helt grymt. Och jag hoppas det blir, det blir fett. Det är bara mycket små saker som ska stämma när man gör det eh, när man gör ordentligt liksom, och har med musiker och har med massa oh, ljudtekniker och ljustekniker. Och man, vill, man, har stora ambitioner och vill väldigt mycket med det. Eh, och jag menar, jag tror att det, det är viktigt att, att, göra, att pusha sig själv och göra nya saker. Och då blir man nervös för man är inte mm. bekväm med det. Så mycket kan gå fel men så mycket kan bli rätt på något sätt. Och då, ja. är, det, då är det ju på något sätt rätt någonstans. Liksom. Det kommer gå skitbra. Du har ju, du har, man har ju sett dig dyka upp eh, under Lorans eh, spelningar också. Har, det varit skönt att vara den där som bara liksom kan steppa upp och köra på någon låt och ah, sen ah, slippa ha ah, ansvaret. Ja, det, är en det är en helt annan <laughs> sak. Det är så fett. Eh, faktiskt superskönt. Liksom. Mm. Man, får ändå, man får ändå någon form av kick liksom, ja. när man gör det. Så att, eh, det har varit grymt. Eh, nu får han den äran. Precis. Vad, vad har ni på gång, hela, hela ert gäng, nu framöver i vår? Eh, jag gör så otroligt mycket musik, eh, mer än någonsin. Jag tycker det är roligare än någonsin att, att, att göra musik. Så, att, att jag håller på med det för fullt, liksom, mm. hela dagarna. Eh, Kom, kommer spela i, i vår och i sommar. Mm. Och liksom, blir det festivalsvängen? Ja, jag tror det. Eh, eller det, det, blir det absolut. Vi håller på att göra en skiss liksom. Tänk att eh. vi liksom kan börja prata om sommar nu. Skönt. Ja, det är fett. Eh, Så bra. Nej, men det kommer, det kommer hända roliga grejer. Det känns, det känns grymt. Eh, Baseline fyller tio år. Vi kommer göra lite roliga grejer runt det. Ehm, ja, men bara ha, ha, ha liksom väldigt roligt. Jag vill vara med och fira. Ja, ja, ja såklart. <laughs> Alltså, du, du måste få någon liksom specialplats känner jag. Kul. Eller ni, hela, hela, alla, alla ni. Så himla himla mysigt att du var med. Vad sjukt att det tagit så lång tid innan ja, vi får till det här. Verkligen, men fett. Bra tillfälle ändå. Uh, Som bara den. Lycka till ikväll. Du med, jag säger inte tack Skrocken. sånt där. Sk <laughs> Nej, förlåt, skrocken. Förlåt. <laughs> Hej då. Har du glömt alla You're the one